Hier is de name van die eerste voorvaders, Adam, Seth, Jenos, Kenan, Maalalal, Jered, Jenoch, Mirzalach, Lamech, Noach, Sem, Gam en Jafet. Jafetse nageslag was die mensen van die landen Gomer en Magog, die Mediërs, die Grieken en die mensen van die landen Tibal, Mesek en Tiras. Gomerse nageslag was die mensen van die landen Askenas, die Fort en Togarmah. Jerisa en Tarsis, die Keteers en die Rodaners was afstammelingen van die Grieken. Gaanse nageslag was die mensen van die landen Kus, Egypte, Pit en Kanaan. Kusse nageslag was die mensen van die landen Seba, Gabilo, Sabda, Rama en Sabdeka. Ramase nageslag was die mensen van die landen Skeba en Dedan. Kus het ook een sien Nimrod gehad. Hij het een baie sterk en belangrijke man geworden. Die mensen van Egypte was die voorvaders van die Lydiërs, die Anamers, die Leabeers, die Naftoachite, en die mensen van die landen Patros, Kasleach en Kaftor. Die mensen van Kasleach was die voorvaders van die Philistijnen. Die mensen van Canaan was die voorvaders van die mensen van die landen Sidon en Het. Sidon was die oudste, die mensen van Canaan was ook die voorvaders van die Jebusite, die Amurite, die Gergosite, die Hewite, die Irekite, die Sinite, die Arwaters, die Samariërs en die Hamaters. Sinds een nageslag was die mensen van die landen Elam, Assyrië, Arpaksat, Lid, Aram, Is, Geter en Mesek. Arpaksat was die pa van Selach, en Selach was die pa van Heber. Heber het twee seens gehad. Die een seense naam was Pelag. In die tijd toe Pelag gelewe het, het hulle die land verdeeld. Pelegse broer was Jotan. Jotan was die pa van Almodad, Selef, Gassarmovet, Jerach, Adoram, Isal, Tekla, Ebal, Abimal, Skeba, Offer, Kabila en Juba. Hulle was allemaal Jotanse nageslag. Hier is die name van Abrahamse voorvaders en die name van zijn nageslag, Sem, Arpaksat, Selach, Heber, Peleg, Reu, Serig, Nor en Terah. Abraamse naam het later verander na Abraham. Abraamse seens was Isaac en Ismael. Hier is hulle nageslag. Die oudste seen, Ismael, was die voorvader van die mensen van die stede Nebajot, Ketar, Adbel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Godat, Tema, Jetir, Nofis en Ketma. Hulle was die nageslag van Ismael. Abraham en sy bijvrouw Ketera was die voorouders van die mensen van die lande Simran, Joksan, Medan, Midian, Jespak en Saag. Die mensen van Joksan was die voorouders van die mensen van die landen Skeba en Dedan. Die mensen van Midian was die voorouders van die mensen van die landen Efa, Efer, Ganok, Abida en Eldao. Hulle allemaal was die nageslag van Ketera. Abrahamse ander sien was Isaac. Isaacse seens was Esau en Israel. Esau was die voorvader van die mensen van die landen Eliphaz, Reuel, Jus, Jalam en Kurach. Die mensen van Elifas was die voorouders van die mensen van die lande Teman, Omar, Sefi, Gotam, Kenas, Timna en Amalek. Die mensen van Reuel was die voorouders van die mensen van die lande Nagat, Sirach, Sama en Misa. Die mensen van Sir was die voorouders van die mensen van die stede Lotan, Sobal, Sebon, Anna, Dison, Jezer en Desan. Die mensen van Lotan was die voorouders van die mensen van die landen Gori en Lomang. Die mensen van Timna was familie van die mensen van die land Lotan. Die mensen van Sobal was die voorouders van die mensen van die landen Alian, Manochat, Ebal, Sefi en Onan. Die mensen van Sabon was die voorouders van die mensen van die landen Aja en Anna. Die mensen van Anna was die voorouders van die mensen van die stad Tesan, en die mensen van de San was die voorhouders van die mensen van die lande Gangran, Espan, Jitran en Keran. Die mensen van Eser was die voorhouders van die mensen van die lande Belan, Salwan en Jaokan. Die mensen van die Son was die voorhouders van die mensen van die lande Is en Aran. Hier is die name van die konings wat in die land Edom koning was voordat die Israëlieten konings gehad het, Bela van Beor. Sy stad was de Nova, toe Bela sterf, het Jobab koning geword. Jobab was die sien van Sirach van die stad Bosra. Toe Jobab sterf, het Gesam van Temanite land koning geword. Toe Gesam sterf, het Hadad, die sien van Bedad, koning geword. Hadad het die Medianite oorwin in die land Moab. Sy stadse naam was Ovid. Toe Hadad sterf, het Samla van die stad Masreka koning geword. Toe Samla sterf, het Saul van die stad Rehoboth koning geword. Rachobot was langs die rivier. Toe Saul sterf, het Baal Ganan, die sien van Abbor, koning geword. Nadat Baal Ganan gesterf het, het Adat koning geword. Sy stadse naam was Pae. Adatse vrouwse naam was Meetabel. Sy was die dochter van Matred en die kleindochter van Mesa. Nadat Adat gesterf het, het stamhoofde in die land Edom regeer. Die stamhoofde was Timna, Alia, Jeteet, Oolebama, Hela, Benon, Kenas, Teman, Mipsar, Magdiel en Iran. Dit was de stamhoofde in die land Edom.